<laughs> Ulkona vitu kylmä. Tonne täällä on aina kuuma ja lämmin. Ekabini podcastissa. Taitaa olla pyöräitä kymmenes podcasti. Tänä kuunnellaan musaa. Keskustellaan paskasta. Ja ku, voitais lukea vaikka vähän juoppohullua. Mitä vielä? Olisiko mietelaustaa? Ja ennen kaikkea keskittää viitu hyvä musaa. Eka viinin podcast 10 ekapini.blogspot.com. No niin, ei muut kuin mitä terkkua kaikille hyvin menee. Onko jotain muuta tämmöisiä päivän kuumia, jotka pitäisi saada pois alta? Ei kai. Mitä vittu? Musaa soimaan. Ekana kuullaan Phoenix Orion ja Paranorm L. Planet X. The Planet X jätket. In the book of retribution, in the last chapter of rage, it speaks of two prophets who will come to save us in these last days. The beyond us have come. Commander Phoenix Orion just got back from Mount Zion. I spoke to a lion and he was crying. He said, If you take this thorn from out of my paw, I'll take you on a trip to see things you never saw. I got down on the floor, he gave me his paw. When I pulled out the thorn, he started to roar. Since I showed no fear, I gained his trust. What the fuck? All of a sudden, we levitated up. We got sucked into a cloud formation. Teleportation, I seen flame emulations, revealing revelations. The star maps predict the collapse. In our solar system, the events of this magnitude happened, happened since last millennium. But what about millennium? My daughter and my son Tyreek. He said silence, but I continue to speak. I got beef with the gods of Abraham. The planet Earth is gonna get slammed. Then fuck it, we were all gone down. It's the end of the world as you know it to be. It don't matter to me, cause I'm a steel MC. I'm a steel beat boy and write graffiti till Planet X come place one son for Armageddon. It's the end of the world that you know it to be. It don't matter to me. I'm a still MC. I'm a still be Boy, right the feed till Planet X come. Place one son for Armageddon. Come on. Traveling through time. Trying to define the meaning of our existence from a distance in a far off constellation. I stumbled across an alienation led by a bird like figure known as the Phoenix, commander of an army of giants. He stated we needed alliance between the present for the future of our solar systems or the be many victims from the cataclysmic events set by the Nephilim supreme. Life formation coming back for renovation of a planet gone wrong. So we must remain strong before 2012. So we delved into more details finding out that negativity is tipping the scales towards our demise. And from the size of this planet, headed in our direction, we will have no protection from its deadly intentions to wipe out mankind. Blind to the facts which tracks back 6,000 years ago before Plato and Copernicus, Sumerian race was the indigenous. It's the end of the world as you know it to be. It don't matter to me, cause I'm a steel MC. I'm a steel beat boy and write graffiti till Planet X come. Blaze one sun for Armageddon. It's the end of the world that you know it to be. It don't matter to me, I'm a still MC. I'm a still beat boy, right graffiti till planet X come. Blaze one son, but Armageddon young. Come on. What am I living for? What? what do I pray for? Why the fuck did I take that thorn out of the lion's roar? It was a test of my humility to see if man is worthy. The lion became the father and said, man no longer serves me. Mankind is cocky. We are the Anunnaki we genetically made a copy from the cosmic family tree. And y'all ain't got no love, so we pulling the plug. If Planet X is coming to blow us up, we gon' get sucked up. 90 Roof is coming, now the world is humming. Crimson Chance to bring down Babylon. Before the dawn of the dead happens, we better fasten our seatbelts. Four voyage through five dimensions. 3D being the world of our reality. The fourth and fifth are portholes galaxy, which will save you from certain disintegration. I praise Zachariah Ascension for bringing the true revelation. It's the end of the world as you know it to be. It don't matter to me, cause I'm a steel MC. I'm a steel beat boy, and like graffiti till planet X come. Blaze one sun for Armageddon. It's the end of the world as you know it to be. It don't matter to me, I'm a steel MC. I'm a steel beat boy, like graffiti till planet X come. Blaze one sun for Armageddon. Come on. The Samaria dates to about 1800 BC. A third, the Atrahasis epic, was etched in clay around 1700 BC, but is actually much, much older. Both of these narratives tell of the world becoming so overpopulated, of human beings becoming so noisy, that the gods are unable to sleep. In order to stop the noise, mankind must be destroyed. Uu, se oli hyvä musaa. Niin, mitä piti paskasta puhua Ei mitään ihan tavallista paskaa. Mekslän päänä kavereista, jotka osaa vittuilla medialla, mutta tehdä rahaa samaan sinne. Tämmösiä ihan nero tässä on tietenkin Ari Paskapeltonen, joka tuli mieleen tänään, kun lui, lueskeli tota nyt liitettä, kun se on perustanut valtion. Oma valtio, jonka nimi on valtio, ja se koitti nyt viime viikolla patentoida valtiosanaa ettei menisi sekaisin Suomen valtio ja paskapelto se oma valtio. Hmm, mutta täällä on Wikipediassa on hyvät läpät. Lueskellaan mitä Ari Paskapeltonen, 67 syntynyt, oot puuhannut, esittänyt musiikki nimellä Paska vuodesta 85. Peltonen juonsi 90-luvun alussa Anssi nimistä radio-ohjelmaa Yleisradion maf- yle- Radio Mafia kanavalla. Ohjelma hyllytettiin kanavalta ensin väliaikaisesti ja lopulta kokonaan. Nykyään Peltoni juontaa Radio Helsingissä Paskalista ohjelmaa, mikä on muuten ihan mainio, jos tulee tuohon ruuhka-aikoihin. Alkoi pahim, pahimmin jumissa perjantaisin. Tai ainakin ennen tuli perjantaisin sillä, että siellä pystyi vain hykertelemään vittu haukkubiiseen. Peltonen on kirjoittanut myös muutamia kirjoja. Hänet tunnetaan haukkumakirjallisuuden edustaneen. Hän on kirjoittanut esimerkiksi kirjan Pallinaama, jossa hän haukkuu entistä yleisradion pomoa. Peltonen perusti 26. elokuuta 2006 valtionimisen pienoisvaltion Posion kunnan alueelle. Valtion pinta-ala on 10 kertaa 5 metriä ja väkiluukut kaksi henkeä. Valtio sijaitsee Muikkulamminpuron varrella Känäkällä kahdeksan kilometriä pohjoiseen Posion keskustasta. Valio, valtion hallitukseen kuuluvat valtion päämies Peltosen lisäksi kulttuuriministeri Katja Stohl, ulkoministeri Alexander Stubb, puolustusministeri Eva Wallström ja valtiovarainministeri Jan, Jani Halme. Valtiovaltion vaiheita alettiin seurata 13. elokuuta Helsingin Sanomien nyt liitteessä ja Radio Helsingissä. Saman vuoden lokakuussa sinne muutti turkulainen Siivosen pariskunta. Peltonen on esiintynyt myös nimillä Jeesus, Jorma ja Johnny Blue, jotka toimivat Paskan lämmittelijöinä Tavastia-klubilla. Paskayhtiön lisäksi Peltosella on ollut myös muita musiikillisia projekteja, joista tunnetunen maailman isomunaisin mies. Kyseinen hahmo laulaa Peltosen omien sanojen mukaan pelkästään panemisesta ja par- parodioi sellaisia artisteja kuin Frederik ja Mustajärvi. Maailman iso munaisen mies on esiintynyt MTV3 hurja joukko keskusteluohjelmassa. Peltonen herätti huomiota kirjoittamalla pakkoruotsia vastaavan pakinan sitilehden numeroon 2006 vuonna. Äh julkaissut myös kirjoja, muun muassa kirjan nimellä Kirja vuonna 1986, <laughs> joka on kertomus Jorma, <laughs> Jorma Iso Jorman elämästä, 10 <laughs> sivua. Huutomerkki, toinen, pallinaama, kallioelämä, pallinaama paluu ja paska puhelimet, paska ja puhelimet Leningrad. nyt kaksi, eri, kaksi levyä. Ensimmäisen vuonna 1992 nimeltään If It Ain't Snow, <laughs> It's The Mosquitoes. Ja vuonna 2005 viimeisimmän Women Are From Venus, Men From Anus. Sellaista terveisiä vaan pallinaamalle. Hauska mies. Sehän mun mielestä oli hauska se prassaili joskus, se oli kakkosen jossain asiaohjelmassa ja naureskeli sille, kun se oli ollut sai kenkää silloin sieltä ylältä. Joo, se kirjoitti ilmeisesti tuon haukkumakirjan siitä pomosta oikein. Niin se lähti sitten työttömänä tota, talveksi Kreikkaan. Prassaili sitä, että se oli siellä lämpöisessä Kreikassa, nosteli työkkärimassa ja ei ne kreikkalaiset osannut sitä oikein työllistää mihinkään, kun ei se osannut palanen Kreikkaan, niin se piti olla sitten nostaa Suomen etuuksia Kreikan rannalla. Pokkaisia ei, ei mitään lisää outoa planeetta X musaa. Eikas binis. Vittu, mä oon kuulostaa ihan jolta Beats and Stars, että jotka hokee koko ajan Beats and Stars, Beats and Stars. Eka bini, eka bini, eka bini, eka bini, eka bini. Metaphors coming up with the war now. Yeah, coming up with the now. Welcome everyone, I'ma share a tale. Out the notebook, no hook, just rhymes with an L. Get high over bass and snares. You the king of the west and the aces here. Yeah, right back at your grill like roadkill. Recognize man or die behind wall shields. So real, I'ma get respect. Can't sleep with million dollar dreams and debt. Why fret over hate when smiles a threat? breathe deeper. Feel no time to rest. Go dumb like a first with a birth defect. So numb like on my tongue when I spit, no feelings. Instrument words over drums, brother stun like never knew losing be fun. Stick the funk like drunks to a beer mug. F-rap man going back to earplugs. Like I need a break from fake over superhero cape, trying to save the game. Paced by the grace of God and the faith itself in the state of good rhymes and wealth. One, two, y'all, and you don't stop. One, two, and we don't quit. Dobry on the one, he rockin' it. MED sound fresh on top of it. Yeah. Uh-huh. You say you want the hot, uh-huh. then listen. Uh-huh. You, you, say, you, you, you, say, you, you say you want the hot, then listen. Joo, tota, musat on parantunut meikiksi mielestä meikiksi löytynyt monta hyvää musamestaa. Tuo eka biisi, mikä helvetti niitä artisteja nimi olikaan, niin se on semmonen sivusto kuin Podshow tarjoaa se. Noin. Mun pitää mainita sen nimi, sit mä saan soittaa se. Velvollisuudet tehty. Ei mitään, siellä on ihan hyvä musa. Muutakin. Tota, mitäs vielä? Kerroinko mä tarpeeksi teille paskasta? Kyllä mä varmaan. Mä laitan vielä linkit, voitte mennä tutkiskelemaan sen valtiota ja mitä valtiolle kuuluu. Tuo äsken oli semmonen jätkä kuin MED. Ja biisin nimi oli Rhymes with an L. Vähän lyhyempi kuin mä olet, oletin. Just kun se loppui, niin muksu heräsi vietin tuossa tunnin tässä välissä syöttämässä penskaa. Röyhtäyteltiin ja syötiin vähän lisää ja pikkuhiljaa nukuttiin. Nyt välillä ynistää, pitää olla tarkkana, että herääks vai ei. Mut, mut, mitäs vielä tänään piti lueskella vähän jo puhullut päiväkirja. Viime kerralla aloitettiin lukea vaippaihottuma, joka sopii mun elämäntilanteeseen, eli Brand New Baby Supermies syntynyt taloja. Viime viikolla juoppahullu Juha ihmetteli, että mistä helvetistä saa ostettua rintapumpu eli lypsykoneen. Ja tällä viikolla lapsi, on, lapsi tulee koti. Luku 5. Oletin, että lapsen kotiin tulo olisi onnellinen asia, mutta mua jännittikin ihan sutena. Ihan kuin pikkupoikana kansakoulun alaluokalla, kun jouduin ulkolukuna heittämään luokan edessä pätkän raamatusta. Se oli ihan kamala. Turpa helotti punaisena kuin varoitusvala. Rintaa puristi ja pyöritti. Ja raamatusta kivan rennot fiilikset vuosiksi eteenpäin. Oli saanut Sirpalta tiukat kirjalliset ohjeet pikkuisen noutoa varten. Mun piti ottaa mukaan turvakaukalo vauvanvaatteet, silkkimyssypeitot ja Sirpan vaatteet. Onneksi Sirpa oli itse pakannut kaiken valmiiksi. Latasin kamat autoon ja lähdin sydän nyskyttäen hakemaan lastani kotiin. Joudun odottelemaan hetken kättärillä, sillä pikkuinen oli menossa vielä, pikkuisella oli menossa vielä jonkinlainen luovutustarkastus. Nuori naislääkäri väänteli sen kinttuja joka suuntaan, niin kuin se olisi ollut joku kumiparmi soitti torvea sen korven juuressa ja välkytteli valoja. En tiennytkään, että kätilöopistossa istutetaan vauvan läksiäislahjaksi mielenterveyshäiriön siemen. Teki mieli hakea jostain trumpettia soittaa yllätyssolo tohtorin juuressa ja todeta sitten lääkärin takkinsa paskantaneelle puoskarille, että kivastihan se kuulo näyttää toimivan. Anno kuitenkin säikyttelin anteeksi, kun näin miten hellästi lääkäri kuunteli vaavin sydänääniä. lämmitti ensin stetoskooppia käsiensä välissä ja vasta sitten painoi sen pientä rintaa vasten. Odotin sydän kylmää, miten lapsen sydän pumppaisi. Hyvin kuulemma läpätti. Lääkäri ilmoitti tyytyväisen, että meillä on terhkkavauva. Musta on outo, että itsestäänselvyyksien ilmoittamiseen tarvitaan lääkärin tutkinto. Totta kai meillä on terhkkavauva. Onhan sinä siinä roiskaus mua. Saimme vihdoinkin luovuttaa talon judoasun pois ja pukea vauvelinsa omiin kledjuihin. Mehän ei etukäteen tiedetty sen sukupuolta, joten ei ollut tarjota heti prinsessamekkoa päälle, mutta eipä onneksi tarvinnut kietoa sitä myöskään mihinkään pikkusällille suunniteltuun merimiesasunkaan. Meillä oli keltainen patkupuku, joka kävi molemmille. Sen rintapielessä riehui pelle ilmapallojen kanssa. Seuraavaksi puettiin silkkimyssy, jonka erinomaisuudesta mulla oli paastettu melkein siitä asti, kun nykäisin tappini ulos sirpasta. Se pitää kuulemma vauvan nupin oikean lämpöisenä, estää korvatulehdusta, ripulin, kaikki mahdolliset taudit ja vielä kaiken lisäksi ihana päässä. Siis varsinainen taikakypärä. Neitokainen pujotettiin vielä toiseen halariin <laughs> sen jälkeen turvakaukalaan. Onneksi mun ei tarvinnut osallistua tähän paketointiin kuin katseluoppilaana. Ostettiinko me liian iso kaukalo, epäilin. Tuo vauvahan hölskyy tuolla pohjalla. Sirpa veti nelipiste turvavyön esiin. Arva, mitkä nämä ovat. Pikkunen näytti turvavyössään Michel Montonilta, Takavuoksia ranskalaiselta naisrallikuskilta. Lähdin kantamaan ylpeänä kaukaloa. Teki mieli kaidottaa. Tahti poistuu rakennuksesta. Olimme jo osaston ulkoavalla, kun Sari kipitti luoksemme. Sirpa ja Sari rutistivat lujaa to lujasti toisiaan. Vasta kun Sirpa oli pukeutunut omiin vaatteisiinsa, huomasin niiden olevan edelleen niitä samoja mammavaatteita. Eten suutu, aloitin varmasti. Mutta miksi sä edelleen pidät noita kamoja? Mitä ihme kamoja? Esimerkiksi tuota jättikaapua. Nythän sä olet hoikka tyttö. Autolle eteneminen pysähtyy siihen. Kokeilepas herra viisastelija tätä. Sirpa tiuskaisi ja painoi käteni vatsalleen. Voi helvetti, siellä oli taatusti toinen tulossa. Olin jo pinkomassa akka takaisin synnytyssaliin kun Sir Sirpa selitti mulle, että menee useita viikkoja tai jopa kuukausia ennen kuin vatsa imeytyy takaisin entisiin mittoihinsa, jollakin ei kuulma koskaan. Sisä, siis meinaatko se kantaa tuollaista eturessua lopun ikäsi kauhistui? Se joku en ole minä, sitä paitsi imettäminen kuulemma pienentää vatsaa. Nostin omani paitani helmaan ja ihailin hoikistunutta vyötäröäni. Pitää kuule muuten paikkasi. Sirpa pudisti päätään ja jatkoi raskaan askelin kohti autoa. Nostelin kassit Volvon tavarattilaan. Sitten olikin edessä melkoinen haaste, turvakaukolan kiinnittäminen. Oli muutaman kerran kuskenut turvakaukolaa, mutta silloin asiakas oli itse kiinnittänyt sen penkkiin. Ainakin se kuuli, kuului panna takapenkille ja selkämenosuuntaan. Muusta en tiennyt. Tutkin Sirpan ojentamaa ohjetta. Se näytti liiankin yksinkertaiselta. Turvavyö piti vetää vauvelin jalkojen päällä olevasta hakasta ja sitten kertaa kaukolon takaa kuin ison syliin. Lopuksi piti panna kahva alas. Sairaan helppo homma. Muistin varmaan loppuun tuo kesämökin tikkataulua ennen kuin <laughs> helvetin, helvetillisen ähinen kiroili ja muutaman hikilitran vuodatettua, niin sain pikkuakaan kiinnitettyä. Kaksi pientä silmää parasivat mutta täyteen ihmetteleviä reikiä. Sirpa tyytyi seuraamaan operaatiosivummalta. Onneksi vaiti. Se on siellä huoksi, Onneksi sulla, on, onko sulla yhtään pare paperia? Hiki vertasi kuin vesi tunturipurossa tässä. Mietin, olisinko ajanut Mäkelän rinteen uintikeskuksen kautta, käynyt hyppäämässä 10 metriä hyppytornista vaatteet päälle ja jatkanut vasta sitten matkaa. Ja paskat. Vaavalta palaisivat päreet turhan odotteluun. Ajetaan suoraan himaan. Olin avaamassa sirpalle etuovua, kun yllätyksekseni huomasin, että se istui jo tanakasti takapenkillä. Mitäs siellä? Matkustan lapseni kanssa. Tunsin olevani taas töissä. Teki mieli panna taksimittari päälle, mutta en uskaltanut kokeilla kahden varsin lyhytpinnaiseksi osoittautuneen naisen päivän huumorintajua. Yllättäen mun pinna olikin kireimmällä. Jokainen vähänkin liian kovalla, kovalla niin nopeudella kaahannut lähellä puskuria ajanut tai äkkinäisiä jarrutuksia harrastanut autoilija saanut kokeilemaan ovitaskua. Siellä ne olivat tavallinen ja teleskooppipamppu. Mua alkoi puistattaa oma hulluuteni. Lapseni vuoksi olin valmis vaikka lusimaan. Niinpä yritin vain pitää itseni rauhallisena ja väri, vält, välttelin törmäämästä kusipäin. Olin niin keskittynyt ajamiseen, että olin saada paskahalvauksen tuntiessani kaksi kättä olkapäälläni ja kuullessani korvani juorassa tyytyväisen kuivauksen. Se nukahti. Jostain syystä sain kunnon säikähdyksen jälkeen kaksi jälkijäristystä. Ensimmäinen tuli pari sekuntia tapahtumien jälkeen koko kroppaa ravistavana vilunväristyksenä, toinen suunnattomana raivarina. Sirpa kysyi huolestuneena, pitäisikö, hän ilmastointia panna pienemmälle? Sinähän tärisit. Perhän rauhan säilyttämiseksi otin koki ilmastoinnin pois päältä. Ei tarvinnut selitellä mitään. Tämä olikin ihan uusi tilanne, Enää en voinutkaan päästää ihan jokaista reaktio yleiseen jakeluun. Semmosta se on faijaksi tuleminen. Ja uusi fiiliksi tulee. Mikkiksellä toi tapahtui joskus reilu kuukausi sitten, vähän reilu kuukausi sitten, mukso kuukauden ikäinen jo, nopea menee aika alkaa käymään ekat kleditkin jo pieneksi. Siisti. Kaveri opettelee pään niinku ylhäällä pitämistä. Vähän menee headbangäykseksi vielä, mutta viikon päästä alettiin jo natsa. Pitää seurustellakin jo, ei enää pelkkää syömistä ja nukkumista pitää. Faija tanssittaa ja lauleskella muksulla, niin kaikilla hauskaa. Meillä on muuten uusi hittibiisi perheensä Rölli Robotti Ruttunen biisi. ja loista Suosittelen kaikille. Mut sitä ennen kuunnellaan lisää outoa musaa. Miksi on löytänyt näitä hyviä biisejä. Tämä on tota tämmönen levyyhtiö varmaan jengille tuttu, tuttu jätki MC-tä tota libia Mad Villan ja J. Dilla ja porukoiden levyyhtiö Stone Throw Recordsilla, niin niillä on tämmönen levy ilmestynyt kuin Chrome Children Volume 1. Niin tää Volume 2 on tällä hetkellä siellä niiden levy tai mm, levyyhtiön sivulla niin ladattavista, niin siellä on tää tokakin biisi, samoin kuin tuo äskeinen Medin biisi, niin tää toinen on tämmönen jätkä kuin Arabian prinssi ja sen outo outo biisi sopii hyvin Planetta X tiimiin ja tuohon äskeiseen tiimiin, niin biisi nimeltä Strange Life. Tää on outo, outo podcast ja kuunnellaan outoa musaa ja hyvää musaa ja linkit löytyy ekabini.blogspotista ja hei, mitäs tämän jälkeen? Katsotaan, jos mulla olisi vielä jotain hauskaa juttua, jos ei, niin sitten tyydytään pelkkää viikon mietelauseeseen anteeksi sekään mikä tyytyväinen, tyytyminen. Se on koko podcastia aina idea. Sitähän te odotatte aina, eikö niin? Ok, musa. In the beginning, there was darkness. Then came light. Sound was next. And then came the beats. sellaisia tänään. Mitäs Meikkös nauttelee tätä fressiä kello kolme aamulla? Fressi aika nauhoitella. Muun perhän nukkumassa, niin saa rauhassa. Hyyrät pomppia pöydällä. Tota, mitäs Meikkös unohti mainostaa tuossa monet huomannut jo, että on vaihdoin ekabini ja fressit tuoreet keisarille uudet vaatteet päälle. Sama setti jatkuu uusilla, uusilla uudella ulkonäöllä ja kun ehti vanha vanha bloggeri ehti jo pimpata oman näköiseksi, niin on jotain ehtinyt tehdä tuolle toisellekin tai uudellekin bloggerille. Ja aloitit uuden, uuden pimppaa New Blogger-sarjan ja aletaan käymään läpi, että mihin, miten tähän pisteeseen tultiin ja kerro, että kuinka teki saatte hyvännäköiseksi blogit, ei tarvitse olla aina niin vitu kateellinen ekalle pinille. Hehehe. <laughs> Näin. Niin, Tuu sanoi, että game is to be sold, not to be told, mutta meiks mieluummin kertoo, kun ei tästä millään ra- mitään, mitään rahaa saa. Jotkut painelee mainoksia, mutta miksei sitä suosittele, koska mä en saa suositella sitä. <laughs> Mitäs viikon, viikon mietelausetta? Tää on, tää on klassikko. Tää on klassikko, siis tässä on, tästä on puhuttu, monella ihmistä on yliopistossa puhunut tästä, koska kaikki yliopistolaiset on ollut naatiaisia ja katsonut Fieris Buellerin vapaa-päiväleffaa. Ja siellä on syvällistä, siellä on syvällistä. Kuunnelkaa, teidän elämä saattaa muuttua. Ensi viikko tai sitä seuraavaa tai jotain. Pitäkää hauskaa. Kalot koinaa. Moo. The sportos and motorheads, geeks, sluts, bloods, wastoids, dweebies, dickheads. They all adore him. They think he's a righteous dude.